رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا Neka sva hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka salavat i salam na našeg poslanika, Allahu miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alihi wa sallam, na njegove časne ashaba i sve onih koji slijede pravi put do sudnjeg dana. Prošli put smo govorili, jeli, odnosno počeli smo govoriti precizno uh, određenim kaznama u islamu, odnosno islamskom pravu, ili Kitabon Hudud, pa smo govorili o kazni za blud i odnosno za zinalog, spomenuli smo prije svega da za neoženjene ili neudate kazna za dokazani blud je stotin udaraca biće i protirivanje iz mjesta stanovanja na godinu dana, a za one koji su u braku, u šerijetski ispravnom braku, rekli smo da je za njih žestoka kazna jeli, kamenovanjem smrti. E, još smo u tom poglavlju ostalo nam je nekoliko hadisa, došli smo do 1039. hadisa, e, koji je naslovljen o vraćanju onoga ko prizna blud četiri puta, rupi za kamenovanog, odgađanju izvršenja kazne za trudnicu dok rodi i dženazi za bludnike koji kamenuju radi radijallahu anhu prenosi da je, Mua, da je Muaid ibn Malik došao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa i rekao Allahu poslaniće ja sam sebi počinio nasilje i učinio blud, želim da me očistiš. Poslanik alaihi sallatu wasallam ga je vratio. Sutradan je ponovo došao i rekao Allahu poslaniće ja sam počinio blud. Poslanik alaihi sallatu ga je ponovo vratio Potom je nekog poslao u njegov narod, odnosno njegovog plemena. I zaslanik je pitao, da li vam je poznat neki mentalni nedostatak kod Maiza? Da li mu nešto zamjerite? Rekli su, mi ga poznajemo kao potpuno zdrava i po onome što znamo, on je jedan od naših dobrih ljudi. Maiz je došao je treći put. Poslanik Alijek Salat Osalam je ponovo poslao izaslanika Ponovo ih je upitao o njemu, pa su mu ponovo potvrdili da je normalan. Kada je došao četvrti put, iskopana je rupa, a potom je poslanik na naredio da dovedu majza, pa je kamenovna. Ova je predaja, ili ovaj dodatak da je iskopana rupa, da se spominje u hadisu, je izniman dodatak, to je slab. Nekim predajama se spominje da nije kopana rupa, Potom je došla glavidija, to je ta žena, jeli, i rekla Allaho poslaniće, počinila sam blud pa me očisti. Poslanik Ali vesela nam ju je vratio, pa je sutradan došla i rekla, zašto me vraćaš? Možda ćeš me vratiti kao što si vratio Maiza, tako mi Allaha, ja sam trudna. Poslanik je Salat nam je rekao, kad nećeš da to prikriješ i pokaješ se, onda te neću vraćati, idi sačekaj dok se ne porodi. Kada se porodila, došla je sa djetetom zamotanim u pelen i rekla, evo, rodila sam ga. Poslanik Ali je rekao, idi i doji ga sve dok ne mogne jesti hranu, dok se ne mogne hraniti samo. Dijete je narastno i počeo jesti hranu, pa ga je ona dovela, a u ruci je bila korica hljeba. Ona reče, Allaho poslanić, evo, odbila sam ga i sada jede hranu. Potom je dijete, dijete dato nekom muslimanu. Naređeno je da ju se iskopa rupa do prsa, postavljena je u nju, a zatim je ljudima bilo rečeno da je kameruju. Prišao je Halid ibn, ibn Veli, uzeo kamen i udario je u glavu. Krv je popuskala po licu. Proklinjao ju je. To njegovo proklinjanje lavu poslanika kada je salatu osman je čuo pa je rekao Polako Halide, tako mi onoga čuje ruce moja duša, učinila je takvo pokajanje koje kada bi, kada bi učinio onaj koji je varao pri prodaji, bilo bi mu oprošteno. Potom je naredio da se pripremi, odnosno da se opremi, klanjaju je ženazu, zatim je ukopana. Ovdje imamo nekoliko ili važnih propisa vezanih za, za ovaj hadis iz provođenja ove kazne nad bludnikom ili bludnicom. Prvo je da je sunet e, utvrditi, odnosno potvrditi da je zaista jeli, e, dotična osoba da je počinila i zato je poslanik Ali Islam ovako i postupio. Tri puta je vraćao i četvrti put je priznao nakon što je ispitao njegov narod, njegove su narodnjake, da li je zaista on je u redu da li je zdrav, ispitao o njemu. Znači, poslanik Ali Sulat Islam, kao što vidimo, je tako i praksa u šerijetu. Praksa je da se kazna sprovodi samo ako ne postoje nikakve sumnje da je djelo počinjeno i da nema nikakvih drugih okolnosti koje bi mogle jel, spriječiti ova, izvršenje kazne. Znači mora se u potpunosti sve ova, eliminirati, vidjet ćemo kasnije kod ovaj, kazne za kraću. E sad, mislim, sključenja se razilaze da li je da li je dovoljno da jednom se prizna, neki kažu dovoljno da jednom se prizna, da jednom prizna da je počinio blud i da. Međutim, u većina je da se četiri puta, u stvari ili tri puta, četiri put se sprovodi kazna, da se treba priznati i nakon toga tekst sprovesti kaznu. U drugom slučaju, kod ove žene dije, ona je došla i poslanik Ali Salat sam odmah je ovaj, prihvatio njeno priznanje. Zbog čega? Zbog toga što je bila, bila trudna i to je jasan dokaz sam je na trudnoća, ona nije morala to potvrđivati e, četiri puta. I poslanik Ali Salat Veslam ovom hadisu je vratio znači nije sprovodio hađe, dok se ona ne porodi, pa je ponovo vratio dok dijete, pa nakon dvije godine, dok dijete doji i dok ne počne samo da je. I ona je bila ustrajna u tome da se sprovede kazna. I Maris i ova žena Gamedija. Što jasno govori o njihovom iskrenom pokajanju. Mada poslanik Ali Salatu jel, htio je onako indirektno da se oni, da oni promijenu, promijenu svoju jel, izjavu, svoje priznanje i da to oni riješe sa Allahom. Mi smo i prošli put jel, govorili o tome, da čovjek u tom slučaju da se može iskreno pokajati i to sa Allahom riješiti, jel, odnosno iskreno se pokajati Allahom, i uz jel, dozvoli rahmet, to će biti oprošteno. Ali oni su htjeli da se očiste na ovome svijetu zato što jedna neizvjesnost. Čovjek nije siguran da mu Allah oprosti. Nije siguran koliko je teško to djelo koje je uradio i on želi da se očisti na ovome svijetu. Jer pravilo je da onaj ko iskusi kaznu šerijetsku na ovome svijetu za određeni čin ili zlodjelo, na ovom svijetu neće snositi nikakvu nakon što je ova gabinija kamenovana, vidimo da su i neke ashabi proklinjali zbog tog njenog čina. To je naravno bila greška, jer je došlo do poslanika, ili to sela. ukorio je Halina i rekao, nemoj, ne tako mi nemoj tako činiti, polako Haline. Jer ona se pokajala, to je, znači radi se o iskrenoj vjernici, znači ne radi se o nevjernicima. Oni koji čine te, ta djela kome se desi to da učini pa se pokaje, to su, to su iskreni znači to njeno pokajanje je bilo kao dovoljno, kao kaže poslanik kada je salatu čak i za onoga koji vara pri prodaji, što jasno govorim, da je, mi smo o tome govorili prije, kad smo govorili kupo prodaje, da varanje pri prodaji, da je to grije u rangu zinaluka ili još veći, da još teži grije. Jer u ovom slučaju zinaluka činimo zulum sam sebi, kao što kaže jeli, ovaj, Majs kada je došao, učinio sam nepravdu sebi, zulum sebi, nasilje, jer čovjek kad čini taj grijeh prema sebi, ovaj, samo sebi štetu čini. Dok kada varamo, činimo i sebi štetu. Kada varamo pri kupo prodaje, i sebi štetu činimo, a činimo štetu drugom i Zato je taj grijeh jeli, ovaj, težak i zato poslanik Ali Islat Islam kaže da učinila je takvo pokajanje koje kada bi učinio onaj koji vara prodaje da, bi, da bilo dobro. Zatim je na redu da se opremi. Znači nije bačena u ruku, zatrpana, nego kao muslimanka je opremljena, okupana, jeli? I poslanik joj je klanjao dženazu, zatim Što znači da e, muslimana kome se sprovede širijetska kazna, on je častan. To je širijetska kazna je samo je kazna ili čišćenje od vija za taj dotični grijeh koji učinu. Sljedeći hadis kamenovanje židova, stanovnika islamske države za blud, kaže Abdullah ibn Omar radijalu anhu prenosi da su Allahom poslaniku ali salatu wasalam dovedeni židov i židovka koji su učinili blud. Poznate da su židovi živjeli u Medini, da je poslanik Ali Islam i zatekao, pa bilo su plemena jel, ovaj, u I oni su, e, i to je pravilo da se, da se njima sudi prema njihovom vjerozakonu, odnosno prema Allahovoj knjizi koju oni slijedi. Kaže Allah poslanik Ali Islam Islam je otišao kod židova i pitao i šta se kaže u Tevratu za onog ko počini blud. Rekli su, e, podcrnimo im lica, Stavimo ih na dva magarca, ih lice prema repu i tako ih vodamo po gradu. To su oni kazali, židovi. Poslanik Ali Islam Islam je rekao, doneste Tevrat, ako mislite dobro. Donijeli su ga i počeli čitati. Kada su došli do ajeta koji govori o kamenovanju, mladić koji je čitao, stavio svoju ruku na taj ajet i čitao ono što je ispred i iza tog ajeta, pokrio taj ajet. Je taj citat. Abdullah ibn Selam, koji je bio sa Allahom poslanikom, ali je rekao poslaniku, naredi mu neka podigne svoju ruku. Kada je podigao ispod nje bio ajet u kamenovanju. Potom je lao poslanik kada naredio pa su kamenovanje. Abdullah ibn Omer radijallahu je rekao bio sam od onih koji su ih kamenovali, vidio sam židova kako svojim tijelom štiti židov pod kamenjem. Znači ovo je, ovaj nam govori o tome da, da se ehlu kitabijama, kršćanima, kršćanima i židovima, da se njima sudi prema njihovom, njihovom kitabu. Ako je li za taj propis, ako ima je li, za taj prijestup ima određena kazna, precizirana. Sljedeći hadis govori o bićevanju robinje kada počini blud. Ebu Horeira radijal prenosi da Allah poslanik alaih salatu bio upitan o neudavanoj robinji kada počini blud. Rekao je ako počini blud bićujte je pa ako to ponovi ili ponovno učini bićujte je. Pa ako to opet učini bićujte je potom je prodajte pa makar za devin kola. Ibn Šihab je rekao ne znam poslije trećeg ili četvrtog puta. Ovo je propis znači za robove, to vrijeme, to je bilo aktivno, jeli, on, njima je bilo propisano pola kazne od, u odnosu na slobodnog čovjeka, ili pola kazne slobodnog čovjeka. Za neudavane je bilo jeli, 50 bičeva, a za udavane ili ženjene, pošto se smrt, rekli smo, ne može poloviti, e, bilo je isto propisano da se, da se bičuju. O određenoj kazni koju treba da izvrši vlasnik na svojim robom. Ebu Abdurrahman radijallahu anhu je rekao, Alija radijallahu anhu je jednom održao hutbu i rekao, o ljudi, izvršavajte kazne određene za blud na svojim robovima, nad ženjenim i neženjenim. Neka robinja uslan neka robinja, lavog poslanika, ali salatu je počinila blud, pa mi je naredio da je bićuje, međutim, bila se tek porodila, pa sam se bojao da je ne ubijem ako je budem bićevao. To sam rekao poslaniku, ali salatu oselam, pa je rekao, dobro si se sjetio, u drugoj predaj se kaže, ostavi je dok ne ozdravi. I ovim smo završili, ovim hadisom, jel, robovima i robinjama, završili smo poglavlje o kazni za blud. Kao i kod drugih ovih i šerijetskih, kazni za, za ova cilje cilj je da se spriječi to zlo društvo. Jer jedini način, i to je najbolji način, to je propis koji je Allah propisao, jedini način da se blud suzbije u jednom društvu. Jesu, jeste sprovođenje rigoroznih kazni, odnosno onih kazni koje je propisao gospoda Svetova, jer sve ostalo je ovaj, blago i time se blud ne suzbija. Određeno je kazne za krađu, to je sljedeće poglavlje. Krađa. Mi danas živimo jeli, eh, u vremenu kada, je, kada su mnogi grijesi, kao i blud, i drugi grijesi kada su jeli, raširili se u društvu i isto tako i krađa je jedan od tih grija. Danas se na svakom koraku krade moramo razlučiti, ovdje vidjet ćemo da postoji razlika između prevari, otimačine i trađene. Jer nije isto. Prevara, kad nekog prevarite pa mu uzmijete i metak na pijaci, podvalite, krivo laganje i tako Ima otimačina, kada otimate nekakvim krivim zakonima ili otmijete nekome, kao što je nedavno je bilo onaj, to je neki lopov ovdje otrgnuo ženu, ovaj, i ukrao zlatnu grlicu. Imate krađu. Šta je to krađa? Znači, krađa je u stvari e, bespravno, znači ga ili had, e, i kriomice uzimanje tuđeg imetka. Kad uzimate kriomice tuđi imetak koji je, e, koji čuvan, bilo da je to u kući, u, jeli, u, u nekoj prostori zatvorenoj, u autu, u džepu, ili ono što se računa da se čuva, jel? na mjestima e, koja se računaju da su to mjesta koja čuvaju mene. Prvi hadis koji govori o krađu jeste, a prije toga e, prvi hadis znači je za koju ukradenu vrijednost se primjenjuje kazna odsjecanja ruke jer ne primjenjuje se širijetska kazna, za svaku vrijednost koja se ukrade. I zato Aisha radijallahu Anha prenosi da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam rekao ruka se odsjeca za ukradenu stvar u vrijednosti četvrtine zlatnika i više. Sljedeći hadis jer govori o istoj temi pa kaže o odsjecanju ruke za ukradenu vrijednost od tri srebranjaka. Ibn Omer radijalanhu prenosi da Allah poslanik alaihi salatu wasalam ocijekao ruku kradljivcu koji je ukrao štit čija vrijednost je bila tri srebrenjaka. I treći hadis govori o istoj stvari, cjecanju ruke za ukradeno jaje. Ebu Hureyre radijalanhu prenosi da je poslanik alaihi salatu rekao Allah je proklao kradljivca koji ukrade jedno jaje pa mu se zbog toga ocijeće ruka i ono koji ukrade uže pa mu se zbog njega odsjeće ruka. Ova dva prva hadisa govori li o, o nisamu, to je nisam, odnosno određena vrijednost, ukradena vrijednost, zbog koje se odsjeca ruka. Prije toga, ili prije nego što krenemo tumačiti ove hadise, samo ću da naglasim da je krađa po islamu jedan od najvećih grijeha za koji je propisana kazna, oštra kazna na ovome svijetu. A to je odsjecanje ruke, odnosno šake. Što opet bi tijeli zapadnjaci rekli kako su to rigorozne kazne u islamu, gdje, se, gdje, se, će se odsjeći šaka i tako dalje. I zato, su, zato je kriminal i krađa i druga zla, zato su raširena raširena u zapadnim društvima puno više nego u islamskim zemljama. O osjecanju ruke ovom propisu govori Kur'an sam. Jer zato uzvišen Allah Đelešanu kaže kradnjicu i kradnjicu osjecite ruke njihove. Neka im to bude kazna za ono što su učinili, opomena od Allaha, Allah je silan i mudan. Zašto je propisana ovako rigorozna kazna za kradnjice? Zbog toga što oni jeli, bespravno napadaju tuđi imetak. A tuđi imetak, odnosno imetak u islamu, zaštita imetka je jedna od univerzalnih vrijednosti u islamu. Zaštita, rekli smo, vjeri, zaštita časti, imetka, zaštita porijekla, jel, to su univerzalne vrijednosti života, jel, to su univerzalne vrijednosti koje islam štiti i svako onaj ko nasrne ili nasrće nove vrijednosti, rigorozno se kažnjava na ovom svijetu. Zato nisam propisao žestoke kazne za sve grada. Tako isto i za blud. Jer time se ovaj, ugrožava, odnosno nasrće na ljudsko porijeklo, na ljudsku čast. I čast ljudska jel, spada među te vrijednosti. E to je razlog. Uzvišen Allah hoće da zaštiti naše imetke. Jer to je zaista zločin. Kada čovjek, recimo, eh, radite dugo vremena da bi nešto postigli, to ostvarite i neko dođe u To je očaj za insana. Posebno ako se radi o nekoj većoj vrijednosti. Kao što je aktivno dakle, sada, obijaju stanove i kradu, sve što je vrijedno. Novac, zlato i tako dalje. I nedavno je bilo, jel, poznato je vjerovatno ovi nasilnici, mada to nije krađa, to je nasilje, to je nešto drugo, to su razbojnici koji su napali, odnosno ušli u stanu doktora Šefika Kurdića i tražili zlato i ostavljenost, pištoljima i tako dalje. Za njih je druga kazna, o njoj ćemo kasnije govoriti, to su razbojnici, napasnici. I to je, kažem, jedini način da se sačuva ljudski med. Da se ta kazna sprovodi u mnogim društvima, bilo bi puno manje kaže. I to bi se, ta bi se, jeli, to zlo bi se sigurno smanjilo. Sad zamislite osjećaj insana koji recimo sakuplja novac godinama, bilo je takvih slučajeva, ukrali hađinci, u svojoj hađi nekom novac, zakupljao za hađ i sakupljao novac, te godine trebao na hađu, ušli mu uopće ukrali pare. to je zločin, to je zločin. Ili čovjek sakuplja godinama za auto, da kupi onako auto solidno lijepo, pa ne mora tu biti skupa auto, par hiljada maraka, auto kao prevozno sredstvo kao jedna blagodati dunjalučki prevozno sredstvo. I dođe i nađu se jel, ti mandupi kriminalci i kradu i prodaju ga za, sitne pare negdje tamo. Drugi kriminalci. Takvim ljudima se ne može drugačije stati u kraj osim s provođenjem i propisa i kazni. Zato kaže poslanik Ali Salatu Allah je proklao kradljivca koji ukrade jaje pa mu bude zbog toga osjećena ruka. To ćemo je objasniti ovaj hadis značenje ovog hadisa. Kako se dokazuje krađa? Krađa se dokazuje priznanje. Čovjek kad ukrade, treba da prizna dva puta da je ukrao i onda će na njim sprovesti I e, e, ako porekne, nakon toga, ako kradljivac porekne, neće mu se osjeći ruka, nego će samo nadoknaditi ukradenu stvar, odnosno njenu vrijednost. Da će vrijednost te ukradene stvari, jer on negira u tome kraju. Ili dovođenjem dva svjedoka. Ako dvojica posvjedoče da je, da je određena osoba nešto da su je vidjeli kada, kako, odakle je ukrala, sve detalje, vrlo bitno. Jer ne smatra se krađom ako uzmemo nešto što nije čuvano, nije to krađeno. Neko ostavio pored puta nešto, neko to uzme i ukrade, a zbog te krađe se ne odsjeca ruka. Uvjet je da, da ukrade nešto što je čuvano. Recimo kući, u autu zakućano, u štali, eh, u džepu, jer sve to čuva. Ako čovjek ostavi zaboravljen novčanik negdje i neko vidi, pokupi se, to nije krađe. Čak ako se, ako se uhvati taj, on se može kazniti na drugi način a zbog te krađe neće mu se osjeći muka. E sad uvjeti za izvršenje. Međutim, prije toga objasnit ćemo ova, ova dva hadisa. U ova dva hadisa spominje se taj nisam. E, ne osjeća, se, ne osjeća se ruka za svaku ukradenu stvar. Nisam je četvrtina zlatnika ili tri srebrenjaka i to je stav žumura ili većine islamskih učenjaka. Današnje vrijeme otprilike kod nas je tu, kad se ovo ovaj, procijeni, odnosno gledajući na naše, našu valutu, otprilike iziđe oko nešto manje od 30 banaka. Za što se ocijecamo? Dobro. A treći ovaj hadis govori e, da je Allah prokao kraljica koji krade jedno jaje. Jaje ovo, ovaj hadis ne govori da se, eh, da se treba osjeći ruka kravljivsku i ukrade ja, nego je poslanik Ali htio ukazati šta čovjek sebi dozvoli da zbog neke ma, malovrijedne, beznačajne stvari, koja je beznačajna kao jedno jajna, da, dozvoli sebi da mu se osjeće ruka. Ili zbog nekog užeta. Tu je poslanik Ali Isra Teslam kazati kako ljudi zbog, zbog ovaj, te neke sitne krađe, dovode sebe u situaciju da izgubi ruku, da im se ruke, sam sebe ponižavaju. Allahovo prokljestvo znači da je udaljen od Allahove milosti. Onaj koga Allah prokuni ili proklijete, on je udaljen od Allahove milosti. E sad da vidimo koji su uvjeti izvršenja kazne. Kao i kod Luda, jel, ovaj, i bićeva, i prije svega mora biti punoljetan. Mora biti punoljetan, širijetski punoljetan, jer nad, ovaj, maloljetnikom ne sprovodi se kazna. Prvo da kradljivac, drugo da kradljivac nije otac vlasnika. Recimo, ili njegovo dijete, i muž ili žena. <clears throat> Što znači da ako otac ukrade od sina, ne osjeca, mu se ruka, ili sin od oca, ili muž od žene, žena od muža. Jel? Jer svako od njih ima pravo na imetak drugog. Ima određeno pravo, pa to je ta šuma zbog koje se ne sprovodi kazna. Što ne znači da se ne, ovaj, ne može kazniti na drugi način, zatvorom, bićevanjem nekim ili drugom kaznom. Ali se ne sprovodi ova širijetska kazna, ova precizno određena. <clears throat> da kraljevac ni na koji način ne polaže pravo na ukradenu ili na ukradeni imetak. To je da ne postoji nikakva mogućnost da bi ukradeni imetak mogao biti, pa makar teoretski, je li njegov, recimo, ako neko ukrade zalog svoj, založio ima dug pa ostavio zalog od nekog drugog i ukrade mu taj zalog. Zbog toga se nocije crni. Jer taj metak u stvari nije onog čovjeka, to je samo zalog, on nije postao njegov vlasnik. Ili recimo nenaplaćena plaća, ne, ona, nešto smo zaradili kod drugog čovjeka je nikad naplatiti i mi imamo ukrasti. Zbog toga se nocijeca ruka, ali taj čini nije dozvoljen nije dozvoljeno ukrasti čovjek. On nam je dužan, imamo zakonske načine da dođemo do svoga haka. Nije nam isplatio jednu platu, dvije ili deset. Ili smo mu radili nešto pa nam nije platio, nikad nam platio. Ne smijemo ukrasti od njega. Ali ako bi ukrali, onda ne, ne osjeta se ukrat u tog čina. Da je ukradena stvar halal za upotrebu, što znači ako kradljivac ukrade haram, recimo vino, alkohol, ili nešto drugo, da mu se ne osjeca ruka zbog harama, ukrao haram. čekam Čeka islam, islamski učenjaci i muzičke instrumente pokrade, ne osjećam mu se ruka zbog toga. Jer ukradena ova, stvar ili metak mora biti halal. I da njena vrijednost prelazi e, četvrtinu dirhema, to je da ima nisab. Ako, ako se ukrao nešto manje vrijedno, to jeste krađa, zbog toga se ne osjeca ruka može se kazniti zatvorom ili bit će on. Da je ukradena stvar bila na odgovarajućem mjestu za čuvanje, i to je uvjet. Na odgovarajućem mjestu za čuvanje, kao što je kuće, garaža, dućan, nešto što, je, što se smatra da, je, da je to čuvanje. Zaključano nešto, privjezano, zavijezano, jel? Ako ostavimo recimo auto odključano na parkingu, ili otvorena vrata, ili otključan, neko uđe i upali, ključ ostavi, upali i uvuče To jeste krađa, ali od toga se nosi ruka, jer to nije čuvano. Ako smo ga zaključali, uzeli ključ, to je već čuvano, jel? Ne mora imati određeni druge sigurnosne mehanizme, to je već za me, za veće Da metak nije uzet na očevi pred očima vlasnika, znači kada, ako nam neko uzme metak, mi vidimo, to je otimačina i on pobjegne. Bez obzira bilo to silom ili bez sile, bez upotrebe sile. To jeste krađa, to je otimačina, ali zato se ne osjeća vuka. A e šta je sad krađavac? je dužan kada se dokaže krađa. Prvo da vrati vlasniku kradeni metak. zbog toga postoji razilaženje među islamskim učenjacima. Jedni smatraju pa da je dovoljno da se izvrši kazna, da ne mora vratiti, međutim, e, veći dio smatra da treba vratiti ukradeni metak ako je kod njega. Ukrao to vrati ga. Ukrao kravu vrati. ako je već, ako nije kod njega taj metak, ako on prodao nekom i tako dalje, ne znam gdje, mora nadoknati njenu vrijednost. A nakon toga, toga mu se ovaj, e, treba izvršiti nad njim kazna. Jer je prvo je hak ljudski, znači vrati hak na ovom čovjeku njegov, a drugo je hak prema Allahu, jer je prekršio Allahu propis ili Allahu granicu. Zato se sprovodi kazna. Da nema Allahov hak i ljudski hak, da je bilo dovoljno vrati čovjeku njegov i gotovo. Međutim, on je prekršio Allahov hak. Ajit je prekršio. I zato se sprovodi kazna kao je li odgojna mjera za njega. I kazna na ovom svijetu je odgojna mjera za njega. To više ne radi. Jedan od uvjeta sprovođenja kazne je da, da vlasnik kradenog imetka potražuje svoj imetak. Jer ako ona ne potražuje, ne traži, nije to, nije podnio tužbu, jel? Nije se žalio nadležnim, jel, sudijama, kadijama, onda se to smatra da je to i da, da je prešao preko toga i onda se kradivcu, pa čak ako se zna ko je neocican, ne sprovi se Znači, kada se ispune svi ovi uvjeti i kada, jel, kada se eliminišu sve prepreke, onda se ocijeca e, desna šaka. Tako je propisano, znači desna šaka, ne ruka, neki smatraju kao što Dahirije i drugi da se osjeca ruke skroz ovaj, do, ramena, međutim to je mišljenje je neprihvatljivo. Na osnovu praksi, poslanika, i i drugih, jer kasnije e, halifa, ruka se osjeca do šake, desna šaka. Ako se vrati krađom da se odsjeca lijeva, jeli, lijevo stopalo, ako se opet vrati treći put, onda lijeva šaka, i ako se vrati četvrti put, onda jeli, desno stopalo. Zato tu ima razilaženje među islamskim učenjacima. Neki kažu da se samo dva puta odsjeca dio tijela. Desna šaka i lijevo stopalo. Poslije toga da slijedi druge kazne kao što je bićovanje, zatvor i tako dalje. Međutim, rijetki slučaj rijetki slučaj u historiji Islama da je li ovaj, da se desilo da nakon prve krađe da se čovjek ponovo vraća da mu se osjeća druga ruka ili druga ili, ili noga. I ovog mišljenja je li od islamskih učenjaka. Zabranjeno je zauzimati se za neizvršenje određenih šarijetskih kazni a iša radijala Anha poslaniku Ali Svatuslam supruga prenosi da je Korešević zabrinuo problem jedne mahzumike, koja je ukrala nešto za vrijeme poslanika Ali nam na dan osvijenja Mekke. Pitali su ko će se za nju zauzeti kod Allaho poslanika Ali Rekli su to bi smio samo u same Ibn Zaid, miljenika Allaho poslanika sallallahu Dovedena je bila kod Allaho poslanika pa se za nju zauzeo Usama ibn Zaid. Kada je to čuo Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, mu se boja lica, je razljutio se. Potom je rekao, zar se zauzimaš za neizvršenje jednih od Allahovih određenih kazni? U mu je rekao, zatraži za mene oprost Allahu poslanić. Ljudi iz dobre namjere, jel, htjeli da, da se zauzmu, međutim pogriješili su. Jer kada se e, utvrdi e, krađa, odnosno grije, i kada tu dođe do imalama do vladara, onda je stvar završena, gotovo, ne može se više zauzimati. Znači, kada je došlo predvečerje, Allaho poslanik Ali Salatu je ustao, održao govor, zahvalio Allahu kako mu je doliko je potom rekao, a zatim oni koji su bili prije vas propali su zbog toga što su, kada bi od njih ukrao neki plemić, čugledan čovjek, oni bi ga ostavljali, ne bi sprovodili kaznu na njih. Ne bi sprovodili kaznu. Kada bi on njih ukrao neki vjernik, izvršili bi nad njim kaznu. To je kod danas je, u našim društvima, uglavnom. Danas je tako, samo kažnjavaju običan svijet, običnu radnu, jel, ovaj, da kažem, običan svijet, dok oni velikodostojnici, moćnici, oni to riješi. Ako, ako dođe do suda, on to riješi tamo, to neko skloni ovaj, uopće, uopće ne budu kažnjeni. I to je ono što je propastilo narode prije. Tako me onoga na čuje ruci moj život, kada bi Fatima Muhammedova čerka ukrala, ja bih ozikao. Ovo, ovo je, jeli, poslanikova, ali sada sam izjava koja je, koju, koju treba zapisati zlatnim slovima, jeli, govori o pravilnosti Islama, prije svega o pravilnosti poslanika, ali sada to zatim pravilnosti Islama i islamskih vladara koji su kasnije slijedili takvu praksu. Bez obzira ko je tvoj sin, četka, sprovedi kaznu. Jer ako se ne sprovodi kazna zbog toga što je neko ugledan ili sin ugledom, onda je to nepravda zulu, nered. A to donosi samo jel, propast. Potom je naredio da se žene koja je ukrala od vuka, a je rekla, poslije se iskreno pokajala i udala se. Nakon toga bi mi dolazila pa bi ja prenosila njene potrebe Allahom poslaniku ali i Ovim smo je završili poglavlje o krađi, odnosno kazna, određene kazne za krađu. S tim da, sam, još ovaj, bitno spomenuti tu da u određenim okolnostima ne sprovode se kazne. Recimo ako je neko bio u nuždi i nužda ga natjerala da ukrade, recimo u vrijeme velike gladi, čovjek ugrožio, nema šta da jede i ukrade zbog toga što nema šta da jede ona njegova porodica. Na njih se ne sprovodi kazna, jer je to zabranio. Kao što Omer Adjelanu nije sprovodio kaznu za odsjecanje ruke u vrijeme velike glade koja je bila njegov, jel, njegov Recimo, može čovjek biti prinuđen da uri, da, da ukrade nešto a šta je darura? Darura znači kad je ugrožen recimo život ljudski i on prinuđen da bi spasio svoj život mora uklesti. U tom slučaju ovaj, njemu se ne odsjeca ruka, nego može da bude kažnjen na neki drugi blaži način. Sljedeće što slijedi jeste kazna za pijenje ili konzumiranje alkohola, o tome ćemo pogledati govoriti sljedeći put. Ovim bi završili. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم